de 20 segundos cada unha, non? Entón, a persoa que expón ese proxecto fala durante 20 segundos en referencia a esa imaxe que está exposta, non? E esta idea veu dun, dun estudio de, de, de arquitectos, non? que era unha maneira de, de presentar os seus proxectos. Pero é unha maneira que se vai estendendo, como vedes, a moitos máis ámbitos do, de, de, de, de profesionais. Non? Bueno, pois sin máis, eh, comentarvos que, en primeiro lugar, ten como dúas partes, non? Eh, este pechacucha. En primeiro lugar, farán as presentacións eh, da súa formación política cada un dos da, das, da candidata e os candidatos, e despois haberá un segundo bloque no que aí temos esa, ese período de intervención de vosas preguntas eh, para que lles fagades aos, aos candidatos. Eh, hai unhas, unhas folliñas para que escribades esa pregunta as persoas que estamos así identificadas va, esos son as que vos van a proporcionar as, as tarxetas para que escribades a pregunta que queirades vale e as que a van a recoller vale nos farémola desde aquí eh, irán pasando as de, entre, entre a presentación e presentación irán pasando esas tarxetas ou cando vexades a xente que este así identificada levant, levantades a man e lle pedires a tarxeta e boli para pa escribir o que queirades preguntar, vale? E se máis, pois nada, ben, benvidas, benvida candidata, benvidos candidatos. Temos hoxe oito formacións políticas, Xuntos Actúa, eh, con Carlos del Río, eh, Centro, Coalición de Centro de, Democrático, con con Jorge. Con Jorge Álvarez Castrillón. Temos ao Partido Popular con, con José Manuel Rey Varela, ao PSOE con Ángel Mato, ligando con Yolanda Teixeiro, eh, Bloque con eh, Nacionalista Galego con Iván Rivas, eh, María de Ferrol con Bernardo Lorenzo Cuétara, e Ferrol en Común con Jorge Suárez. Entón, sen máis, podemos dar comenzo á primeira presentación. Eh, Conxuntos actúa e eh, o candidato á alcaldía é eh, Carlos del Río. Carlos del Río é o secretario xeral de Xuntos Actúa, que é o partido político de ámbito territorial autonómico. Xuntos Actúa é un partido municipalista e a súa ideoloxía radica no republicanismo confederal. E Carlos del Río preséntase como candidato á alcaldía de Ferrol. Ademais, é responsable comarcal en Ferrolterra da Ciga Correos, sendo antigamente militante do Bloque Nacionalista Galego e presidente impulsor de Ferrol en Común. Ten estudos de Dereito Político cursados na Universidade de Santiago e a Coruña e posúe premios literarios de literatura epistolar, de relato curto e de poesía. Foi o impulsor da nova Asociación Veciñal de Recimil e un dos fundadores da plataforma de opinión política Actúa. Pois en máis, benvido, Carlos, este é o teu momento. Gracias. comenzar, quero facer un repaso do que vai ser a nosa o, o, o que temos pensado. En primeiro lugar, o queremos eh, o quero dicir é que vemos que Ferrol está nunha situación de deterioro continuo e creemos que é imprescindible no primeiro ano de mandato facer 200 contratos para que Ferrol teña unha infraestructura que poida ter despois unha estructura e logo unha superestructura. Isto falarei máis tarde, pero non rompendo o que era o que ven sendo habitual, que cada vez que viñen as eleccións se empezan a rebachearse os temas, a facerse as, eh, as aceras, a desbrozar e toda esta historia. O primeiro que temos que facer desde o primeiro ano é o poñer a Ferrol, digamos, embellecelo e poñelo en unha infraestructura para que sea atractivo para non solamente para o Ferrolán, sino para a xente que veña de, de fora. En segundo lugar, un tema que vexo que, que temos eh, que o levamos nós, que un vexo que o teñen o resto de partidos políticos, é o seguinte, se fala de moitas cousas, pero non se fala dunha recuperación económica de Ferrol. Sempre estamos no mismo, chorando polo tema de que foi do que foi o de, do naval e polo tema da, do, do militar. Nós propoñemos como unha, un tema estrela o, a Feira Internacional do Marisco, creemos que é un, un tema importantísimo que pode traer moitísimo, mm, moitísimos postos de traballo, e a Feira Internacional do Marisco non é un tema de, de unha comilona, un, unha feira de gastronómica, senón buscar inversión, romper as barreiras que hai en, en, en canto a, as exportacións as importacións, as exportacións que están en Madrid e en Barcelona e poñer nos millores restaurantes, nos millores sitios do mundo o un, un produto que é fundamental para, para que é único nesta, nesta, neste tema, que é o marisco que hai aquí, en o marisco e sobre todo os bivalvos, etc, etc, aquí en, en, en Ferrol e na comarca. En terceiro lugar, quero falar de vivenda. Vivenda, aquí hai 9.000 vivendas vacías, baldías, temos un dos maiores parques de vivendas eh, públicos que hai en todo en todo o Estado, o segundo, precisamente, está sendo, digamos, maltratado por todas as, por todas as corporacións que estiveron gobernando Ferrol. Nós propoñemos unha regulación integral, eh, propoñemos unha mellora absoluta de que pode ser, por exemplo, o parque de vivendas de recibir, que lonxe de ser un problema, ten que ser unha solución. En, en cuarto lugar, o quero falar tamén é do que é a nova, o novo concepto que temos nós da, da participación. A participación non pode ser, digamos, tomada como algo mm, por polos partidos políticos. A participación ten que partir da propia xente. Por iso nosotros nos pretendemos cambiar o modelo de participación polo que chamamos consellos da veciñanza. Os consellos de veciñanza son é un tema que vimos eh, o temos analizado que sería unha especie de mezcla no que está ocurrindo en Marina Leda e máis en, Gamo, en Gamonal no barrio de en, en Burgos. Temos moi claro cal é este tema eh, como non teño tempo, despois me vai quedar un poquinho e vou explicar un pouco máis. O outro dos puntos que, que temos é o, o tema de, da remunicipalización, a remunicipalización de, do, o, por exemplo, o contrato eléctrico. O contrato eléctrico, isto é un escándalo. Un escándalo e creemos que non se pode estar prorrogando a mes tras mes ou dos mes tras mes, é dicir, un contrato que está esgotado. Ten que haber un contrato eléctrico, digamos, remunicipalizado e apostar polo que son as enerxías renovables e sostibles. E isto é posible porque na maioría dos países que están dos países do noso entorno que están moi avanzados teñen estas enerxías. Esa é a nosa aposta tamén, para aquí para Ferrol, para que sexa unha cidade, unha cidade, digamos, moderna. No outro dos temas que que levamos é o tema da mobilidade. Non podemos estar nun, nunha situación de que se prometera mm, candidatura ano tras ano ou cada 4 anos de que se iba a mellorar o que é o tema da, do, dos buses e o tema da, de, da comunicacións entre barrios en, en no rural e sigamos tendo o, o bus máis caro de toda Galicia e con menos servizos que hai en... E isto está ocurrindo seguido. entonces para iso temos que dar un, un paso adiante e poñer as cousas no, no, no seu lugar. Eh, logo temos o tema que é fundamental, é, é un tema do turismo. O turismo non está ben explotado no, aquí en, en Ferrol. Non é, non é que esteña ben explotado, non está ben encaminhado, non está ben enfocado. Está moi ben Fitur, está moi ben, pero non é Fitur solamente. O que temos que facer é saber vender a, a, a cidade. E eh, para nós, o lema que vamos a levar para as, para as, gran, para as nosas eh, para, as, para as próximas eleccións é por un gran Ferrol. Porque non, non creemos nun Ferrero pequeno queremos nun gran Ferrol. E iso é recuperar o orgullo da xente, a, que, que a xente de Ferrol se sinta orgullosa de ser ferrolana e que entre todos e todas poidamos sacar este, este povo do burato que levamos durante anos e anos e anos con unha perda de demografía constante e eu poido dicir eu hoxe ora mismo de que temos a día de hoxe desde o 2016 se perderon mil mil persoas no censo de, de, de mm, electoral. O iso conleva o que son pequenos, etc. etc. Eh, familias enteiras. O, mm, tamén queremos falar do tema da Mafesa. O tema, creemos que ten que haber unha auditoría. Auditoría pero completa, externa, e mirar a, mirar mm, todo contratos, eh, eh, cartos, eh, créditos, etcétera, etcétera, etcétera porque non pode ser que Ferrol teña a factura máis grande que hai en toda Galicia por un servicio que moitas veces non se cumple. Isto me parece que non sei canto me queda, se me poden... Acabei. Bueno, pois moitas gracias. É, é moi difícil. Así vos obrigamos un pouco a a comprimir, a, ir ao básico, a realmente importante. Ben, en segundo lugar, temos a, a Jorge Álvarez Castrillón, que vai coa, coa coalición de, de Centro Democrático, Eh, pois Jorge nace en Ferrol no 75, actualmente vive en Ferrol Bello, eh, está casado con dous fillos. Estudiou e xeve bacharelato nas discípulas de Jesús Maestro, na Compañía de María en Montefaro. É enxeñeiro técnico agrícola pola Universidade de Santiago de Compostela, no campus de Lugo. É especialista en hortofruticultura e xardinería. Ten formación en xestión do catastro, urbanismo, desenvolvemento local e topografía. Traballou desde moi novo nos comercios Kenia da súa familia en Ferrol. No 2002 comezou a traballar como enxeñeiro técnico agrícola. Constitúe a empresa de enxeñería Mundo Pericial con delegación en cinco localidades. Tamén dedícase ao comercio de equipos de seguridade contra incendios, complementando así a súa actividade como enxeñeiro. Pertence ao equipo procedente de Vía Centrum Partido Demócrata que tralo acordo de integración entrou a formar parte da coalición de Centro Democrático Centristas no, do, no 2018. É o coordinador do partido en Ferrol. Foi candidato á Xunta de Galicia pola provincia da Coruña nas pasadas eleccións autonómicas. Está moi comprometido co colectivo dos autónomos, así como coa política social relacionada especialmente coa problemática das persoas maiores e colectivos máis desfavorecidos. Jorge Álvarez, por favor. Buenas tardes. Ferrol fue una gran ciudad hasta los años 80 y sigue siendo una gran ciudad. Pero todo el mundo sabe que llevamos tres décadas en un profundo sueño. Por eso nosotros los centristas queremos llamarle a nuestro proyecto Ferrol despierta. Todo el mundo se pregunta, ¿qué le pasa a Ferrol? Lo que le ocurre a Ferrol es que se han estado aplicando políticas que son ineficientes y porque solo se apuntan hacia, la punta de un gran iceberg. Cuando realmente para crear un cambio revolucionario que despierte Ferrol, tenemos que llevar a cabo políticas que ataquen a lo importante. Lo importante es defender las instituciones políticas, públicas, eh, por encima de los partidos y por encima de las personas. Tenemos que crear entornos positivos para los emprendedores, para que se genere un tejido económico que pueda despertar la ciudad. Y también tenemos que cambiar los planes de urbanismo para frenar el descontrol de población que ha habido en las últimas décadas. Pero es muy importante para empezar a cambiar Ferrol que hagamos una política local más amable, una política donde haya concordia, donde haya acuerdos, porque los ciudadanos de Ferrol no os merecéis ver cómo los políticos se pelean cuando esta ciudad se está hundiendo año tras año. Tenemos que defender nuestras instituciones, la Cámara de Comercio, hay que recuperar instituciones y no defenderlas solo cuando hay elecciones, sino todo el año. ¿Qué le ocurrió al registro de la propiedad de Ferrol? Que se llevaron el 80% para aún. No defendieron Ferrol. No han defendido Ferrol. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que crear un entorno favorable a los emprendedores, baja fiscalidad. Tenemos que crear menos burocracia, porque tenemos que regar la planta para tener el árbol. Tenemos también un problema en Ferrol. En Ferrol hay una gran liquidez con los astilleros y con, con, los militares. Tenemos una gran liquidez, pero no tenemos un tejido de comercio local que retenga el dinero. Es como una araña que es muy fuerte, pero que no crea un tejido para cazar moscas. Tenemos que apoyar al comercio local para que se retenga el dinero, para que no se escape de Ferrol. Apoyar los mercadillos, dignificarlos, el comercio en los barrios otra vez, no en polígonos industriales. Tenemos que llevar a los colegios, a los niños, educación financiera para que conozcan los mecanismos de la economía, para que cuando sean mayores puedan crear empresas, para que puedan pedir una hipoteca. Aprenden muchas cosas los niños, pero no saben calcular una hipoteca. Tenemos que buscar en los ayuntamientos más colaboración, más unión. Tenemos que hacer que exista en toda la, en ría una mayor fuerza entre los ayuntamientos. No podemos ir cada uno por nuestro lado, compitiendo en fiestas, fiestas el mismo día, actuaciones eh, que, son eh, de, de competencia en vez de unión. Y sobre todo, tenemos que cambiar el plan de urbanismo. Ferrol en los años 50 en los ensanches. Ahora la nueva ciudad de Narón. Alguien ha estado jugando con nosotros al Monopoly. Hay que frenar esto, porque hay un descontrol de la población enorme y no podemos estar viendo eh, Ferrol vacío por culpa de esto. Tenemos que hacer que las calles sean más atractivas, tenemos que facilitar la rehabilitación. Es, es horroroso entrar en urbanismo, todo es no. Llegas allí y lo primero que dicen es no, no, hay que facilitar a las personas porque si no, nadie va a querer rehabilitar, se escapa todo el mundo del centro de Ferrol. Tenemos que, para Canido, tenemos que crear por lo menos dos, eh, ofertas muy importantes, que es la urbanización de la ladera de Canido. Todo esto que hay aquí detrás está abandonado totalmente por culpa de que el plan general tiene condenado con un suelo rústico apto para urbanizar que es imposible de sacar adelante. Y el Sánchez Aguilera tenemos que hacer una propuesta atractiva de ocio, el catastro. Tenemos el peor catastro del mundo. Eh, tenemos unas valoraciones catastrales que muchísima gente de la que estáis aquí estáis pagando el doble de lo que teníais que pagar porque están mal valoradas las edificaciones, están sobrevaloradas. Y tenemos que apoyar que haya un catastro mejor porque están dificultando vuestras documentaciones, un montón de problemas. Tenemos una gastronomía, una historia, un patrimonio tenemos un entorno envidiable, tenemos que invertir en él, porque para que venga gente a Ferrol y que deje su dinero, eh, un museo flotante, las baterías, la batalla de Brión, hay montones de cosas que tenemos que mejorar. Y las obras, en 10 en diez años, tres veces una calle se levanta, las obras no se ejecutan correctamente, al poco tiempo se vuelven a levantar. Tenemos que buscar mayor eficiencia en este tipo de, acciones que toma el ayuntamiento. Creemos que eh, las calles de Ferrol son muy complicadas para las personas con dificultad de movilidad, para los carritos de los niños. Hasta muchas mujeres se quejan que no pueden andar con los tacones. Tenemos que intentar que las calles sean más cómodas. Y también es importante las personas mayores. Centristas queremos crear una concejalía de mayores porque los mayores se lo merecen, porque tenemos que centrarnos, mejorar su calidad de vida, mejorar eh, su, entorno, tenemos que erradicar la soledad. Basta ya de que se mueran personas mayores solas en sus casas, no hay derecho. Y también las políticas sociales. Las políticas sociales de emergencia no se pueden tardar cuatro meses por culpa de la burocracia. Hay que ser más humanos y tratar cada caso con más humanidad. Así tendremos una ciudad más justa y más social. Y también es importante, y muy importante, que después de que acabe la campaña electoral, los políticos no se pueden esconder en el palacio para que no los vean. Queremos estar en contacto con vosotros para que nos transmitáis vuestras inquietudes y para que también reñáis a los políticos, porque hay que reñirles de vez en cuando. Hay que reñirles. Ferrol fue la primera ciudad de Galicia y la séptima de España y estas elecciones que se acercan es una gran oportunidad para volver a ser una gran ciudad. Por eso digo desde lo más hondo de mi corazón, Ferrol despierta. Bueno, a continuación, eh, José Manuel Rey Varela como candidato a alcaldía del Partido Popular. Eh, José Manuel Rey Varela ferrolán, amante de su ciudad. Nado o 31 de decembro de 1975, estudou no Colexio de Recimil e no Instituto Sofía Casanova. É pai de familia e abogado. Foi director do Colexio Maior Fonseca na Universidade de Santiago de Compostela. No ano 2002 entra na Corporación Municipal de Ferrol, convertíndose no concelleiro máis novo e asumindo a portavocía a xunta do Grupo Municipal do Partido Popular. Posteriormente sería nomeado concelleiro de Facenda, Patrimonio, Emprego e Xuventude durante o mandato popular 2003-2007. Desde onde emprende unha profunda reforma económica do Concello de Ferrol e pon en marcha proxectos como o Centro de Emprego e a Casa da Xuventude. Foi deputado provincial na Coruña entre os anos 2007 e 2011. Foi alcalde de Ferrol desde 11 de xuño de 2011 ata o 13 de xuño de 2015 e presidente da FEGAMP entre os anos 2011 e 2015. En outubro de 2015 foi nomeado Conselleiro de Política Social da Xunta de Galicia ata setembro de 2018, cando decidiu renunciar ao seu cargo para volver presentarse á alcaldía da súa cidade, Ferrol. Actualmente é o candidato á alcaldía de Ferrol para as vindeiras eleccións municipais. Por favor, señor. Pues, muchas gracias, Muy buenas tardes, casi noites, en primer lugar, agradecer la invitación formulada por la Asociación de Vecinos efectivamente para comprimir, para comprimir un mensaje, para comprimir un proyecto, para comprimir un sueño que tenemos para esta ciudad. Eh, desde luego, creo que el diálogo es una herramienta fundamental para que la sociedad pueda avanzar, para tender puentes, para llegar a puntos de entendimiento. Y yo estoy seguro que las personas que estamos hoy aquí, tanto los candidatos como las personas que nos acompañan en el público, quieren lo mejor para Ferrol. Y creo que eso es lo más importante. Yo lo digo siempre, un representante público tiene que ser capaz de escuchar a los vecinos. Son cosas do directo, Parece que hai certos problemas técnicos e eh, paralizouse a intervención de Rei Varela. Vou oh, me sentar, bueno. Dinos que poñemos música mentras, así que mentras esperamos. Non sabemos o que pasou. Parece ser que van a pasar o seguinte candidato porque non Bueno, nada, desculpa de aí que é unha cuestión técnica, vale, que pero xa están aí arranxando, entón un pouco para non perder aí para non perder aí forza ou nin o tempo, vale, vamos a vamos a ao seguinte candidato eh, que, que é o Partido Socialista e despois volve con nós José Manuel, disculpas, eh, non? Eh, ben, pois agora vai estar con nos Ángel Mato, ao candidato candidato polo Partido Socialista, eh, que nacido en Ferrol, eh, mandatos en entidades locales no Concello de Ferrol de 2007 a 2011, como Concelleiro de Urbanismo, Medio Ambiente e Servizos. Eh, estudiou na Universidade de Santiago de Compostela do 90 a 96 é licenciado en Ciencias Químicas, especialidade de Enxeñería Química. Ten un máster en Xestión Medioambiental impartido pola Escola de Organización Industrial. Máster en Xestión da Calidade impartido pola Escola de Organización Industrial. E, ademais, técnico superior en Prevención de Riscos Laborais, Seguridade, Higiene e Ergonomía e Psicosocioloxía, impartido polo Centro Estatal Jovellanos. É auditor de Seguridade e PRL especialista en intervención de emerxencias tecnolóxicas e protección civil. Do 2013 ao 16 eh, é xefe de Seguridade PRL de Bioetanol Galicia Curtis, a Coruña. No 2013, xefe de Seguridade PRL da Plataforma Solar de Extremadura Logrosán, en Cáceres. Do 2011 ao 2013, xefe de Seguridade PRL de Bioetanol Galicia Curtis, a Coruña. Do 2007 ao 2011 é concelleiro delegado de Urbanismo, Medio Ambiente e Servicios no Concello de Ferrol. Do 2001 a 2007 é xefe de Seguridade PRL de Biotanol Galicia Curtis na Coruña. De 1996 ao 2000 é director de Calidade, Medio Ambiente e PRL de Conservas La Gira Cariño a Coruña. Pois é máis, Ángel Mato, por favor. buenas tardes. Eh, en primer lugar, me gustaría darle las gracias a la Asociación de Vecinos de Canido por haber organizado esta jornada de hoy. Bien interesante. Yo voy a tratar de eh, cumplir estrictamente el tiempo. Y bueno, esto es un poco lo que soy yo. Yo, eh, como ya se ha explicado, vivo aquí. Este es mi barrio. Y bueno, yo creo que mm, esto es un poco lo que tuve la oportunidad de hacer eh, cuando estuve de concejal en este, en este ayuntamiento. Creo que con trabajo y esfuerzo la ciudad cambia. En Canido vive la misma gente que vivió siempre. Sin embargo, hoy eh, es fácil ver a personas mayores paseando, es fácil ver a gente tomando el café a la salida de casa, personas con movilidad reducida, poder eh, disfrutar del barrio y creo que eso solamente tiene mm, dos causas. La primera, un concepto de ciudad, como, como esta ciudad que tenemos, que tiene enormes posibilidades y que todavía no están puestas en valor. Y creo que estamos renunciando, si no abordamos todo este proceso con una eh, firmeza y con, sobre todo, una, una, cuestión consensuada para evitar que sucedan cuestiones como las que sucedieron en todo este tiempo. Yo creo que en política hoy es más importante que nunca poner en valor el diálogo. Porque la política tiene como única herramienta el diálogo y como único objetivo el acuerdo. Cuatro años donde nadie ha sido capaz de ceder ni un ápice para poder hacer un proyecto de ciudad consensuado es un fracaso de la política. Por lo tanto, yo creo que es conveniente empezar a decir que con todas las dificultades que tenemos, los problemas de Ferrol o los resolvemos aquí o no se van a resolver. Y Ferrol tiene dos problemas muy importantes. El primero, un problema de desempleo. y el segundo, para mí, un problema de despoblación. Creo que es imprescindible mantener un contacto sin ningún prejuicio con todas las administraciones públicas. Muchas de las cosas, para que sucedan, salgan adelante, requieren a las administraciones públicas. Y el ayuntamiento no va a poder resolver todos y cada uno de los problemas que tenemos, pero sí que tiene que ser el principal motor del cambio, de la mejora. ¿Por qué? Porque poco a poco y con trabajo, la ciudad va recibiendo recursos de fuera para poder abordar eh, los principales problemas que tenemos. A mí me resulta difícil entender a veces que la ciudad no esté por encima de cualquier interés de partido. Lo vengo repitiendo mucho porque no comprendo cómo se puede estar planteando que vaya, va a haber un, prometer que va a haber un nuevo centro de salud, o que hay que hacer la depresión de las pías, o, para mí una cuestión también bastante importante, que pueda salir adelante el astillero 4.0, cuando nosotros insistentemente estamos discutiendo acerca de cuestiones que cualquiera, para cualquiera de nosotros, son trascendentales para la ciudad. Y por lo tanto, yo a ello me comprometo. Creo que tenemos posibilidades, muchas, Hablando de Canido, creo que en Canido quedan muchas cosas por hacer. Yo cuando llegué al, ayuntamiento, esta calle en la que estamos no existía. La calle Alegre, que es donde vivo, tenía muchos problemas de accesibilidad. Yo creo que en Canido es importante ahora abordar cuestiones que quedaron pendientes. Concretamente, la plaza del, la plaza del crucero. Concretamente, el, proyecto de Sánchez Aguilera. El proyecto de Sánchez Aguilera genera, entre otras cosas, y es algo que mucha gente no sabe, 498 plazas de aparcamiento en dominio público y 1.020 plazas en dominio privado. Y amplios espacios libres y un bien de interés cultural. Por ejemplo, este edificio, un edificio bastante significativo, que está también en la calle Alegre. ¿Por qué eso no puede ser, aprovechando el patrimonio, una biblioteca o una ludoteca? Es perfecto, está bien ubicado, está cerca de dos centros eh, educativos y creo que son cuestiones que quedan pendientes. Como este propio centro no tiene un bedel que lo atienda, no funciona una cafetería, no funciona exactamente como un centro cívico, es lo que tiene que pasar. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, dos edificios céntricos de la ciudad no tengan mayor actividad cultural? El Ateneo o el Hospicio se rehabilitaron, quedaron preciosos y, sin embargo, no consiguen atraer gente al centro, que creo que es la baza que tenemos que jugar. Pongamos por caso el Parque Antón Varela, tampoco existía antes del año 2007. Hoy existe y poco a poco va teniendo actividad, pero quizá necesite unos bancos, un sendero para poder generar vida. Por ejemplo, la calle Celso Emilio Ferreiro, una calle que es utilizada por la mayor parte de los ferrolanos para dar un paseo que le permite ver estas vistas que tenemos aquí delante. La utiliza todo el mundo hagamos unas sendas, disciplinemos un poco el tráfico y hagamos que esta ciudad sea un pelín más atractiva. No son proyectos grandilocuentes, pero son proyectos que se pueden hacer porque ya se han hecho. Pongamos por caso esta calle, la calle Doctor Fleming. Poca gente que esté aquí la conocerá, pero la calle Doctor Fleming se abre a la calle Alonso López y simplemente con hacer un pequeño jardín y una pequeña alineación de árboles mejoraría notablemente ese espacio del barrio. O por ejemplo, este acceso. ¿Cómo es posible que una ciudad como esta tengo un acceso que es tremendamente utilizado. Entre otras cosas, porque al final de esa escalera eh, hay un centro educativo que tiene un montón de alumnos. En definitiva, yo creo que no consiste en prometer el oro y el moro, consiste en prometer lo que se pueda cumplir. Esto es una realidad. Esa es la Plaza del Agua y, esta es la calle, Alonso López. Por lo tanto, yo creo que al final, eh, perdón, Vázquez e Hijas. Eh, entonces, creo que es posible hacerlo, simplemente hay que pensarlo, consensuarlo y desarrollarlo. En su mano está. Yo no les voy a prometer nada que no pueda cumplir y creo que de verdad el trabajo, el esfuerzo y el consenso es lo que nos va a sacar de la situación en la que, en la que estamos. Gracias. eh, continuamos adiante, están aí os, os compañeiros tentando arranxar ese problema técnico, así que sigamos, seguimos adiante, a tecnoloxía xa sabedes que pongo as cousas ben, pero para outras nos complica un pouco a existencia. Entón, mm, vamos a continuar adiante, pedimos de novo disculpas a, a José Manuel, eh, agora imos con, con Yolanda Teixeiro, que é a candidata a alcaldía por un novo partido que se chama Ligando. Yolanda, eh, de Ferrol, eh, nada no 1963, é licenciada en Ciencias da Educación, na especialidade de Intervención Socioeducativa pola USC, no ano 1986. É especializada en Pedagogía Social e Animación Sociocultural é unha das fundadoras da organización política Legando e actualmente é a súa secretaria de organización a nivel nacional. Traballou como docente de ensino primario e secundario en diversas academias, como auxiliar educativa na comunidade terapéutica de Asfedro, no Confurco de Ferrol, e como camareira na hostelería. No ano 1998 comenzou a súa formación en Tai Chi e Chi Kung no centro Gután de Ferrol, delegación galega da Fundación Jun Yuan Tai Chi Chuan, a ver se o digo ben, <laughs> da que é monitora nacional e cinturón negro primeiro dan. Activista de base no ecofeminismo e no decrecentismo, é unha coñecida articulista habitual en diversos xornais impresos e digitais, así como poeta amateur, tendo participado en certames poéticos como a homenaxe ao Carballo Calero. Actualmente traballa como profesora de Tai Chi e Chi Kung en Ferrol. Yolanda, por favor. Boa tarde. Eh, xa necesito lentes. <laughs> eh, somos, ligando, somos unha organización pequena e desde logo atípica, Eh, si teño que lexir dúas palabras para definirmos, pois definiríamos como, como decrecentistas e como ecofeministas. Ben, eh, levamos presentadas 16 propostas ao Concello de Ferrol en dous anos e pico, non podo decir aquí todas, pero salientaría principalmente a democidade, maiores, rural, eh, remunicipalización de servizos básicos, eh, plan de mobilidade sostible incluindo transporte público de calidade municipal, eh, dúas iniciativas sobre melloras de autónomos para equiparalos ao resto dos regímenes, eh, eh, que, a moz, que as propostas sobre mocidade, que, que, os, que as infraestructuras da mocidade, eh, como o resto das demás infraestructuras, eh, sexan útiles, usadas e sobre todo autoxestionadas pola propia mocidade, eh, vivendas sociais e vivendas colaborativas para maiores. Eh, que é o decrecemento? Probablemente se seamos unha candidatura estrana, típica, porque eh, declarámonos decrecentistas, mas o decrecemento continuo, o crecemento continuo é, por exemplo, típico do cancro e das pragas, e realmente funciona como un fetiche para todos a maioría dos partidos, polo menos, eh, nos creemos que non millora, que o crecemento continuo non millora a vida das comunidades nin, nin de ningún de vós eh, e desde logo destrue o ecosistema planetario. Eh, temos que mudar, en Ligando pensamos que temos que mudar a escala de valores eh, no discurso político. Aí tedes, por exemplo, as ideas forzas do, do decrecemento. O decrecemento non é un movimento de agora, é un movimento dos anos 70, empezou en Francia da man de Serge Latouche, moitos a mellor conheceredes eh, de que vai, comercio local, protección do territorio, eh, axuda mutua, colaboración, cooperación, eh, autoxestión. Eh, a nosa política municipal iría no sentido de implantar os, os 9 Rs. Os 9 Rs tedelos aí, casi todo o mundo, casi todos os políticos vos falarán de reciclar, porque reciclar aumenta o PIB, pero non todo o que aumenta o PIB é positivo. Por exemplo, que o monte arda non é positivo e aumenta o PIB, non? Eso pensamos dentro do crecemento. Nos nos centramos máis en reducir o consumo, porque o consumo, a pegada ecolóxica que temos cada un de nós nesta parte do planeta, é a que está facendo que si todo o planeta eh, somos solidarios eh, e defendemos eh, a, o dereito a vivir dinamente, pois eh, a pegada ecolóxica, se todo o mundo vivira como nós, necesitaríamos dous planetas máis. Entón, se trataría de centrar no barrio de Canido estas tosas ideas do decrecemento, reducción do consumo enerxético, eh, col colaborando, o sea, participando cos veciños no, nun plan enerxético que reduciría o consumo eh, e iría cara renovables para frear o, a mudanza climática. Mm, centrámonos sobre todo en Canido mm, porque queremos utilizalo como, como un barrio piloto eh, con ecohortas comunitarias, por suposto agroecolóxicas, eh, en réximen de autoxestión, pero ben dotadas, que non sei son unha cousa que se pon aí e logo se abandona, como ben de funcionar. Eh, ter, mudaríamos o concepto dos propios parques, dos xardíns e das rúas, facendo os útiles a, a, todo, a todo o mundo. En Ferrol hai moi poucas zonas verdes, en Canido pensamos que tamén, e desde logo non son xardíns utilizables. Eh, nos meteríamos tamén eh, árbore autóctono, eh, bosque autóctono, eh, árbores froiteiras, penoso que teníamos que, que, que celebrar os amais e non haxa un mísero souto para celebrarlo con castañas. Eh, sobre todo somos partidarios como todos os decrecentistas, de que a veciñanza tome eh, eh, a capacidade de, de creación, é dicir, estamos eh, totalmente en contra da centralización da cultura e da cultura elitista, somos partidarios de que, de, de que o Concello simplemente se, eh, a, facilite os recursos e sexan os propios cidadáns en régime de autosistión eh, os que o fagan. No cuartelamento Sánchez Aguilera, todo o mundo promete de todo, nos presentamos unha iniciativa das primeiras que presentamos para que aí non se edifique nada, non se especule con, ese, con esa zona que é un pulmón verde, e nos si defendemos unha ludoteca ben dotada aí, unha residencia estudiantil e deixar todo como zona verde, como pulmón de Ferrol, ou por lo menos como un gran pulmón de Ferrol, pola súa situación e cercanía a colexios tamén e comunicación entre barrios. Eh, queremos facer de Canido, eh, aproveitando o tema das meninas, que é bastante coñecido, pois un barrio que sexa modelo para o resto, para estir estendendo o resto de Ferrol. Un barrio, por exemplo, onde, onde sexa posible facer acción poética por parte da mocidade e da adolescencia, principalmente, porque eso eh, é estético dentro da cidade e, ademais, eh, aumenta a capacidade de expresión non só da mocidade, sino de todas as persoas, eh, de todos os cidadáns. Por suposto, defendemos a autoxestión. A autoxestión non é outra cousa que que os vecinos eh, se axuden mutuamente, eh, fagan aquelas cousas que queren de facer. Realmente a autosistión é realmente a democracia. A democracia debería de ser a E o Concello, a nivel local, eh, simplemente apoiaría todas esas eh, decisións e autoorganización dos veciños. Estaría aí para apoiálos e para eh, facilitar os recursos. Eh, como un eh, canido autosistionado, vai na mesma liña. Consideramos que hai zonas verdes, pero que non son todo todas as que necesitaríamos. Eh, o barrio de Canido é estratégico pola súa situación dentro de Ferrol, pola súa cercanía ao centro. Eh, proponíamos un anfiteatro, pensamos que un anfiteatro é un lugar que non é moi caro, económicamente é posible, eh, é eh, un espazo público de expresión cultural vanguardista para sobre todo adolescentes e mozos, xa que este barrio é o máis novo de Ferrol, eh, poidan eh, reunirse aí e non irse sobre todo ás grandes superficies, porque estamos totalmente en contra do ocio eh, consumista. Eh, propoñemos tamén como ecofeministas eh, unas, una, unas campañas para a potenciación da igualdade que lles chamamos meniñas contra as agresións, polo das meninas, e que estarían dirixidas principalmente, como vedes aí, a nenos e xoves, e incluirían programas específicos municipais consensuados coa veciñanza sobre a desigualdade de xénero e sobre o acoso verbal eh, e o acoso físico. Eh, queremos, en resumidas eh, contas, facer de Canidú un barrio seguro, pero un barrio seguro non só pola axuda mutua e porque nos apoiemos as persoas que somos vulnerables as que son máis vulnerables entre nós. Eso é un barrio, o demais é un conxunto de persoas descoñecidas, sino tamén no que ten que ver cos coches e co tráfico. Eh? Eh, Proponíamos tamén un banco de vivendas, porque a vivenda é un problema en Ferrol bastante grande. Hai moitas vivendas abandonadas, infrautilizadas, Canido é un barrio a conservar que non se está conservando, como se ve, como sabedes todos vós, eh, propoñemos un banco municipal de vivendas e infravivendas abandonadas para que os que os teñan en doación podan podan ocupalo a cambio de, de arranxos, a cambio de que o, o, o que more ali arranxe. Aquí temos a Rambo, para terminar, Rambo, chamamos de nosos de crecentintas un BBVA. Un BBVA é un burgués eh, blanco, branco, varón e adulto. Está no mellor da vida, na forza da vida, e non necesita realmente casi dos poderes públicos nin das administracións para para que se axuden, pero Rambo tamén chegará, como víades na outra imaxen, a ser maior ou a estar enfermo. Nós estamos para defender a política dos non Rambos. Grazas. Eh, se arranxou problema técnico y ahora bueno, volvemos presentar de nuevo a José Manuel Rey, que, eh, va como candidato a alcaldía por el Partido Popular. Gracias la pasión. Esto es, pues muy buenas tardes, muchas gracias otra vez a todos los candidatos, a la candidata y a todo el público que una tarde noche está compartiendo con los candidatos nuestros proyectos para construir entre todos un Ferrol mejor. Lo decía antes y lo reitero, estoy seguro que entre todos haremos una sociedad mucho mejor. Escuchar y diálogo creo que son actividades imprescindibles en la política. Yo lo hago constantemente en este centro cívico, en muchas ocasiones, reuniones informales con los vecinos, porque verdaderamente es ahí donde está la realidad. En los últimos siete meses he mantenido alrededor de 150 encuentros con vecinos y entidades que me han aportado un conocimiento mucho más profundo de Ferrol, después de haber sido alcalde, después de haber sido consellero y una visión también de los pequeños problemas, así como de los grandes proyectos que esta ciudad necesite. Por lo tanto, el proyecto que yo presento para los ferrolanos tiene dos características. Es un proyecto que nace de los vecinos y es un proyecto para los vecinos, con cuatro ejes que creo que responden a preocupaciones importantes de esta ciudad en los últimos años. En primer lugar, el crecimiento económico y el empleo. Creo que es nuestra principal preocupación. Una ciudad es muchas cosas, pero sobre todo una ciudad son las personas, las personas que viven en ella, nuestros hijos, los nietos de muchas personas que están hoy aquí. En segundo lugar, la transformación urbana y el cuidado de la ciudad. Esta ciudad como otras ciudades, no tiene que ser diferente, tiene que transformarse y después tenemos que ser capaces de cuidar aquello que transformamos. En tercer lugar, atención a las personas, la atención a los niños, la atención a los jóvenes, la atención a los mayores y en cuarto lugar, el gobierno que queremos como instrumento fundamental para que sobre ese gobierno que queremos seamos capaces de transformar esa realidad. Crecimiento económico apoyando al sector naval, apoyando al puerto y apoyando a las empresas, facilitando el asentamiento de nuevas empresas con dos cosas que me parecen estratégicas, ofertando suelo, porque esta es una ciudad industrial, aunque puede ser otras muchas cosas, y también con la reducción de trámites burocráticos. Emprender nunca puede ser una dificultad para aquellos que quieren generar empleo, modificando la normativa urbanística, suprimiendo también trabas a la rehabilitación y a la construcción, apostando por el comercio, el pequeño comercio, los mercados y la hostelería, para recuperar también algo que creo que es muy importante, orgullo de todos los ferrolanos, porque siempre hemos sido el referente de la Galicia del Norte. Queremos que nos vengan a comprar aquí, a disfrutar de nuestra ciudad, la gente de Ferrol, pero también la gente de toda la comarca. En segundo lugar, la transformación urbanística y el cuidado de la ciudad, permitiendo algunas modificaciones creo que muy importantes en nuestra normativa urbanística. En primer lugar, permitir unir parcelas en el plan general, instalar ascensores y hacer una peatonalización con sentidiño, una peatonalización donde seamos capaces de generar aparcamientos suficientes para responder a las necesidades de los vecinos, que no son las mismas en el siglo XXI que en el siglo cuando se creó esta ciudad, con una reforma de la Plaza de Armas para devolverle el esplendor de antaño, y no me estoy refiriendo al esplendor de los últimos años, sino el esplendor de cuando esa plaza fue configurada desde nuestro punto de vista a imagen y semejanza de la plaza de Amboaje, ganando espacios para la ciudad conjuntamente con otras administraciones, con la autoridad portuaria, con defensa y con Avantia, para de verdad dar un paso para abrir Ferrol al mar. Con un Ferrol Bello rehabilitado desde donde comenzar la recuperación urbana de la ciudad. con Una ciudad accesible que asesore y libere de impuestos a las comunidades, que ayude a instalar ascensores y que tenga unas calles más practicables. Una ciudad también que cuide los pequeños detalles, una ciudad que cuide las aceras, que cuide los baches, que cuide los parques y jardines, que cuide eh, bueno, pues lo que disfrutamos cada día cuando bajamos de nuestra casa al entorno que es nuestro medio. Mejorar la calidad de vida de los niños, lo decía antes, los jóvenes, las familias y los mayores. Implementar teleasistencia, todos los métodos avanzados del cuidado de los mayores, de las personas que tienen algún tipo de dependencia. Crear un servicio municipal de atención temprana para los niños que tienen necesidades especiales, crear nuevos parques infantiles, adaptar progresivamente los que ya existen, apostar por la cultura, creando el Museo de Ferrol, apostar por la juventud, por el fomento del deporte, a través, como decía, del cuarto eje de nuestra propuesta, que es un gobierno estable y unido, que nos parece que es una característica fundamental para ser capaces de convertir las medidas de convertir las propuestas en realidades, defendiendo Ferrol por encima de todo y estando también, creo yo, muy importante, con capacidad de gestión. Capacidad de gestión, yo lo digo siempre, a los puestos no se puede ir aprendiendo aprender, hay que ir aprendido y tenemos que ser capaces de que los equipos sean capaces de gobernar y de convertir las propuestas en hechos desde el primer momento. Estamos en canido y, por lo tanto, una mención especial a mis propuestas, a las propuestas que yo presento para este barrio. Abrir el Sánchez Aguilera a Canido a través de la creación de un pulmón verde de 15.000 metros cuadrados. Las zonas verdes son importantísimas para las ciudades y ahí al lado tenemos una gran oportunidad si desarrollando el convenio que yo dejé firmado como alcalde somos capaces de tirar el muro que nos separa de esa gran oportunidad para Ferrol, creando también 300 nuevas plazas de aparcamiento gratuito. Un Canido también mejor conectado con la autopista. La movilidad hoy es imprescindible en cualquier ciudad y Ferrol desgraciadamente no acabó las salidas a la autopista. Por eso proponemos la salida de Raposeiro para no movernos del barrio para entrar y salir de la misma. Ampliar el paseo marítimo porque Canido está al lado de la mar, disfrutarla desde Celso Emilio Ferreiro es desde luego muy importante y desde luego mucho más aconsejable cuando seamos capaces de urbanizar esa calle estratégica. Y creo que también es muy importante la ilusión, la capacidad de gestión y que creamos que Ferrol puede completar una gran transformación urbana como han hecho ya otras ciudades, que es posible hacerlo y que honradamente nosotros ya lo hemos intentado. Lo hemos intentado y en mi mandato como alcalde hemos conseguido 35 millones de euros de inversión que se ha plasmado en muchísimas actuaciones que hemos desarrollado, actuaciones que voy a sintetizar muy rápidamente. 12 nuevos edificios públicos, tres centros cívicos, abrir el antiguo hospicio, abrir el auditorio, cinco plazas completas reformadas, más de 50 calles rehabilitadas, 10 nuevas zonas verdes, en Ferrol, un nuevo campo de fútbol, el de Aneiros, nuevos comedores escolares en todos los colegios, una nueva escuela infantil en Esteiro, dos nuevos centros de día, una nueva ludoteca, dos nuevos comedores para los mayores, abrir una oficina de turismo, universalizar las becas de comedores escolares, multiplicar por dos las ayudas sociales, declarar las pepitas, fiesta de interés turístico autonómico, la Semana Santa de interés turístico internacional, crear la ruta de la construcción naval. Por lo tanto, propuestas y actuaciones que hemos demostrado que somos capaces de hacer si contamos con la confianza mayoritaria de los ferrolanos. Estoy seguro que entre todos podremos construir un Ferrol mejor. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el eh, o candidato a Bloque Nacionalista Galego, Iván Rivas. Iván Rivas es arquitecto con especialidades de urbanismo pola Universidade da Coruña. Completa a súa formación con estudos na Cole de Arquitectura de Lille e un máster en Rehabilitación e Rexeneración Urbana pola Universidade de Santiago de Compostela. Seguiu actualizando a súa formación ano a ano para ofrecer o mellor como profesional. Desta formación destaca, por relación cos temas de hoxe, o curso superior de arquitectos ao servicio da administración local, desenvolvido pola EGAP en colaboración co COAG. Inicia a súa carreira profesional colaborando en diferentes estudios de arquitectura e urbanismo para dedicarse durante un curto período de tempo á docencia na Escola de Deseño de Interiores Aula D de Vigo. A partir de 2007 centra a súa actividade profesional na arquitectura de maneira autónoma ou colaborando con diferentes estudios de arquitectura, resultando gañador de diferentes concursos públicos como o do proxecto para a construción do novo estadio de Pasarón, o Centro de Investigación Médica de Santiago de Compostela ou o Centro de Investigación da Universidade de Mieres en Asturias. Dúas das súas obras, o Cimiterio de Grandas de Salime e a rehabilitación da Escola Unitaria de Ferreira en San Sadurniño, formaron parte da exposición en Lisboa de Metaxénese Nova Arquitectura de Galicia. Exposición que no ano 2013 pretendía dar unha visión sobre o panorama arquitectónico dos e das novas arquitectas que iniciaron a súa carreira profesional nun período post-crise económica. Un tempo atrás inicia o camiño dun novo proxecto empresarial, Porcostudio, baseado no desenvolvemento de construccións sustentables e de baixo consumo enerxético, que até hoxe ten centrada a súa actividade en diferentes proxectos singulares de vivenda. É colaborador habitual a través de artigos de opinión do xornal Diario de Ferrol, no que expón a súa visión particular sobre temas de actualidade local e xeral. Desde o ano 2012 é voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ferrol en maio de 2019 é o candidato á alcaldía por esta mesma formación. Muchas gracias. Parece que volve a haber eh, problemas técnicos con o, con a presentación de Iván Rivas e eh, van a intentar amañalo rapidamente ou pasarán para o seguinte eh, candidato se non o dan amañado, claro. Disculpade de novo, outro problema técnico. Vale, vamos a pasar o seguinte mentres arranxamos. Aquí, así non perdemos o tempo. Mm, vamos con, con María de Ferrol, O candidato é Bernardo Lorenzo Cuétara, eh, nado en Ferrol no 1962. Realizou estudios de filosofía na Universidade de Santiago de Compostela. Na súa época universitaria foi vicedecano de Política Cultural da Facultade de Filoloxía, eh, Filoloxía e eh, Ciencias da Educación, Filosofía, perdón. Así mesmo foi membro do claustro universitario e da súa comisión de goberno. Nesta mesma etapa, 1988-89, foi membro da Comisión do Claustro, encargada de emitir opinión razoada sobre a ordenación territorial dos estudios universitarios en Galicia. Informe que deu pé a descentralización universitaria realizada a comenzos dos anos 90. Desde os anos 90 desenvolveu a súa actividade profesional no mundo editorial e da comunicación publicitaria e institucional sendo responsable do Departamento de Produción en Empresas de Deseño Gráfico, Comunicación Visual e Produción Editorial. No mandato 99-2003 foi elixido concelleiro no BNG en Ferrol, formando parte do goberno municipal. Nas eleccións de 2003 resultou elixido novamente renunciando a súa acta en decembro de 2004. Desde entón é responsable dunha empresa de consultoría desenvolvendo a súa actividade na asistencia técnica ás administracións públicas nas áreas de sociedade, da información, desenvolvemento local, participación e comunicación. Bueno, boas tardes. Espero que non que aínda estemos despertos e despertas que non romperamos o umbral da atención neste acto un pouco de tortura para todos nós, non? Bueno, eh, a María de Ferrol é unha organización que nace hai dous anos agora, e, polo tanto, mm, posiblemente sea necesario facer unha pequena explicación. Trátase dunha organización de carácter local, de carácter municipalista, é unha organización que, a pesar de ser de carácter local, eh, non é unha organización localista, sino que pretende eh, ter voz e ter interlocución en espacios que van máis alá do estritamente local. Por esa razón, chegou un acordo de colaboración con En Marea, que é o noso referente político, quizá desa forma se nos sitúe moito mellor. Entre os eixos estratégicos do noso programa, programa aberto á participación cidadá, por suposto, eh, hai moitos elementos relacionados coa justicia social, coa redistribución da riqueza, eh, en todo caso, mm, cuestións coas que pretendemos incorporar unha nova cultura municipal na que non teoricemos as diferencias, que seamos capaces de chegar a acordos perdurables entre todos e entre todas. Eh, entre os moitos valores que que, que recolle os nosos eixos estratégicos está o da participación cidadá, está o da atención ás persoas. Na participación cidadá temos que falar concretamente de algunhas cuestións que están esmorecendo, están indo para atrás, como a aplicación do Regulamento de Participación Cidadá, a posta en marcha de orzamentos participativos en todos os barrios da cidade, e mesmo a realización de consultas populares e referéndums cando eh, se aborden temas estruturais que cambien para varias generacións a, a contorna da cidade en algún aspecto. Eh, a atención ás persoas, a atención a, aos colectivos máis vulnerables, a, aos máis eh, desfavorecidos. Eh, queremos ser un concello promotor, un concello que sea quen, eh, perdón, unha, unha organización que dentro do concello seña quen de cambiar o chip a cidade, de que sexamos capaces eh, dunha vez de poñer a falar a todas as institucións eh, que son eh, importantes, relevantes para a cidade para ser quen de facer un proxecto de cidade, traballar de forma planificada dunha vez e con unha perspectiva de medio e eh, de, eh, longo prazo. Eh, defendemos de forma contundente o, o público, eh, somos coñecidos eh, pola defensa Eh, da remunicipalización de servizos, pero defendemos o servicio público en sentido amplo, tamén a administración pública, os seus traballadores, a dignidade da, dos, de, desa institución, non só a do Concello, sino de todas as administracións públicas. Eh, por eso pretendemos eh, facer unha modernización administrativa necesaria. Todo o mundo que se achegara a unha administración pública escoitaría un millón de veces esas tres frases de sempre se fixo así, eso non o levo eu e eso non se pode facer. Ben, queremos cambiar esa cultura dunha vez por todas, poñer a, a administración ao servicio da cidadanía. Eh, a igualdade de xénero e a sustentabilidade ambiental serían os outros dous aspectos que completarían os eixos mm, programáticos eh, que inspiran o programa. Xa facendo propostas concretas, a primeira proposta que vamos facer, Alejop, é a construción dun aeroporto en Canido. Eh, a ese aeroporto lle podedes poñer o nome que queirades, pode, se vos pode ocurrir o que vos veña en gana. Eh, en realidade, é obvio que unha brincadeira para denunciar eh, claramente o, o engaño permanente no que sufrimos, non? É, é un pouco como isto de la 11, todos os días un numerito, non? Ben, nós non queremos empaquetar fume. Nós o que queremos é facerlle propostas á cidadanía para, xunto con elas, eh, abordar con, con realismo propostas concretas. Por eso, imos, ímonos do aeroporto e vamos propoñer en primeiro lugar que cada barrio faga un plan estratégico participado propio. Cada un dos barrios, por suposto Canido sería un deles. Non queremos que as administracións decidan por nos. Queremos, nin queremos cortopracismos, queremos corresponsabilizarnos e corresponsabilizar a todos e a todas. Temos que apoiar os distintos sectores económicos eh, de Canido e de todos os barrios con planes de dinamización, de mellora e, sobre todo, de fomento do asociacionismo, porque só deses sete os sectores eh, económicos van a avanzar. Eh, este barrio, o barrio de Canido, eh, con xente moi nova, é, eh, é quizá un dos barrios máis dinámicos de Ferrol sería quizá un, un sitio indicado para acoller dúas das propostas que tamén levemos no programa. Unha delas é unha escola municipal de música e danza e outra, cousa, e outra proposta sería unha cociña municipal para atender os distintos comedores escolares e facer unha primeira experiencia de economía circular que podía ser interesante. Pretendemos que se paralice o plan de urbanismo actual e que se permita reformular a ladeira da Malata, como su, supoño que vichedes antes, eh, de maneira que ali se poden facer hortos urbanos. Ademais, defendemos un novo convenio eh, de defensa no que, ademais de poder eh, utilizar para usos públicos o edificio que vía de saído de suboficiales, pois tamén facer da Porta de Canido un nodo de comunicacións con, con autobús circular e eso non implica que, deixe, que se deixe de desenvolver o convenio de defensa que está en vigor, que, entre outras cousas, debería paliar todos os déficits que ten este barrio en materia eh, de infraestructuras eh, sanitarias, de deporte ou zonas verdes. Eh, a política de vivenda dentro do barrio mm, creemos que se debería ampliar con un novo con unha nova área de rehabilitación que recollera todas as rúas mm, Rubalcaba, eh, todas as rúas que chegan á Porta de Canido e ademais todas as zonas que teñen orixe rural, todos os barrios que teñen orixe rural. Eh, esto dos 20 segundos é terrible. Bueno, eh, en todo caso, eh, como non vos vamos a explicar en Canido o que é dinamizar un barrio, queremos tamén pregonar un pouco co exemplo e ademais de falar de diálogo e de consenso, facer propostas concretas a todas as candidaturas que están aquí. E remato estes 6 minutos 50 segundos, non 10 minutos 40. Eh, unha proposta sería que todas as candidaturas asumíramos a defensa da candidatura de Carballo Calero eh, para mm, ser homenaseado no Día das Letras Galegas o antes posible. E unha segunda proposta sería declarar de forma institucional o ano 2020 como ano de Concepción Arenal, que se cumplen, como sabedes, 200 años eh, do seu Hay Aí queda propuesta. Gracias. Em, bueno, em, vamos con con último candidato. Ay, no, perdón, vamos con con tanto, con tanto cambio de orde estoy. Eh, va, vamos con, con Iván, por favor. Perdón, eh, per, disculpa. Eh, nada, eh, xa está presentado. Bueno, boa tarde de novo a todos e a todas. Eu non vos vou enganar, eu non veño aquí a darvos respostas. Nestes 6 minutos e 40 segundos, aqueles de vos que pensen que lles vou a dar a solución aos problemas que ten esta cidade van estar perdendo o tempo. Viño a facervos tres preguntas. Tres preguntas porque Ferrol está rodeado de muros, físicos como do Arsenal, pero mentais, que nos impiden ver o futuro con certa dignidade. Por esa primeira pregunta que vos deberíades facer é que queredes si queredes que todo continúe igual, ou si queredes que isto cambie. Que lle demos un cambio de 180 grados. Obviamente, vos faredes unha segunda pregunta, e é como? Como podemos facer iso? Para poder facer iso, o primeiro que tedes que saber é que Ferrol non é noso. Ferrol e de administracións como o Ministerio de Defensa que ocupa o 20% do solo urbano deste Concello e non paga un euro por ocupar todo ese solo. Ferrol ten o 20% das vivendas valeiras en propiedade de tres persoas, ou catro, se queredes. O resto de organizacións políticas vos están a propoñer a construción de 460 vivendas no Sánchez Aguilera, con zona verde. enfrente deste edificio tedes novas urbanizacións nunha cidade que perde mil habitantes ao ano. Pensades que isto ten algún sentido? ten algunha lógica. Parecería máis normal que o camiño fose hacia unha recuperación do que temos no momento actual. Prohibir a construción de novas urbanizacións e penalizar a especulación. Esas son alternativas de futuro para unha cidade que necesita ter unha saída digna. Pero para todo isto, fainas falta algo fundamental. Diñeiro. Ferrol ten un déficit estructural de ingresos gravísimo. 50 millóns de euros en 2018, Pontevedra 75. Porque en Ferrol non somos todos e todas iguais. Aquí hai privilexios. O Ministerio de Defensa non paga. Pero que a Igrexa tampouco fai. Navantia só fai se lle exixe un xuiz. E Mafesa non paga o canon polo cal fai negocio con esa saúde grazas á complicidade dos gobernos locais que así o permiten. A autoridade portuaria, tan magnánima, non paga 700.000 euros polo peirao exterior porque considera que non é necesario, que nos sobran os cartos. E isto acontece nunha cidade na que permanentemente se está a facer un espolio constante do noso diñeiro. Pagamos millóns e millóns de euros porque recollan o noso lixo e o queimen en Sogama. Millóns e millóns de euros porque a Coaes construa unha infraestructura que nos sale carísima para unha depuración que ademais non funciona e que encima nos imputa os problemas que ten do seu funcionamento, coa complicidade, obviamente, dos gobernos locais. E o que nos queda, destinámolo a amortizar a débeda e os contratos que se eh, asinaron coas entidades financeiras. Esta é a realidade da nosa cidade. Cada vez gastamos máis diñeiro en nos bancos e en pagar a amortización dese, deses eh, préstamos e cada vez gastamos menos na xente. Parece que a dinámica debería ser unha moi diferente a que levamos soportando ao longo de todos estes anos. Parece que a auga, que é un ben básico, debería xestionarse en función dos intereses dos veciños e das veciñas, que o lixo basee a súa xestión en función dun proceso de reciclaxe e que os beneficiarios sexamos nons e non Naturgy que nos cobra como intermediario para suministrar unha electricidade que poderíamos mercarnos de maneira directa. Pero esta é unha cidade que leva anos soportando enganos. Flotéis, gaseiros, petroleiros, creo que todos e todas vos sois conscientes do que ten acontecido aquí, pero que hoxe está a acontecer. A excusa do F-110 está a valer para que se produza unha nova reestruturación no principal sector productivo que existe nesta cidade. Que opinan os demais partidos políticos? Non queren ver, non queren oír e non queren falar. Por isto, a seguinte pregunta é a fundamental. Por que? porque non hai alternativa. Ou ben derrubamos eses muros, ou esta cidade non ten ningunha alternativa. E creo que vai sendo hora de que empecemos a asumir de que esa é a única opción. Aqueles que pensedes que isto é imposible, que non se pode facer, que isto é moi difícil, só lles poño a imaxen deste vello, xa morto, Eu admiro moito porque era un loitador, de verdad, é Mohamed Ali. El dixo que nada era imposible. Tedes moitísimas opcións. Si queredes que todo continue na mesma dinámica, con pequenos cambios, non miredes nunca para o Bloque Nacionalista Galego. Non somos a vosa opción. Si realmente queredes que isto cambie, mirade directamente a nós. Nunca dixen que sería fácil. Seguramente, moitos de vós sabedes que é isto. É o nome que aparece sobre o Teatro Rena, 1919. Ferrol é unha referencia social, económica e cultural en todo o país. Sodes vós quen decide se lle queredes dar unha nova resposta ás preguntas que vos acabo de facer. Sodes vós ¿Quién decide? Si el renacimiento de 2019 comienza en mayo de este año? Muchas gracias por atendernos y agradezco vosa paciencia. Bueno, Agora sí, vamos co, coa derradeira presentación. Eh, lembrarvos que despois da presentación haberá un ratiño que vais a ter que acortar eh, para, para a formulación das preguntas que, que nos pasachedes nas tarxetas. Pero sen máis, agora, eh, por Ferrol en Común, eh, o noso actual alcalde, Jorge, Jorge Suárez, eh, nado en Vigo no 75, é licenciado en Dereito e funcionario de Xustiza. É unha persoa comprometida co seu tempo e convencida de que só coa construción colectiva poderase transformar e mellorar a cidade. Sin máis, Jorge, por favor. Moi boa tarde, noite a todos e todas. Vou comezar cun chiste, ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Eu creo que eh, Ferrol non é esa realidade escura e negra que se nos presenta aquí. Ferrol é unha cidade alegre, en construción, e nos vimos representando a Ferrol en común que é persoas do común, con os seus postos de traballo, que queren mellorar a política. Eu non estou de acordo con que hai que vir aprendidos, eu creo que hai que aprender entre todos e todas as habitantes da cidade. Vim falar de Canido, pero vim falar dunha cidade que naceu sobre o mar e en torno a el ten que construirse. Ferrol depende dos estaleiros e depende, que eso sigue que estou de acordo, dos terreos ocupados por defensa. En eso dependen os nosos postos de traballo. Canido creo que leva moitos anos sendo exemplo e pode ser utilizado como medida, como unidade métrica para todo o resto da cidade. Hai que poñer en valor o todo o traballo da asociativo, da asociación de veciños, de Muño de Vento, de todas as entidades para tomalo como exemplo e extrapolalo a outras zonas da cidade na súa capacidade de autoorganización. Ten unha infinidade de posibilidades este barrio. Ten unha estrutura que mezcla o urbano e o rural. Temos un plan xeral que impulsa a configuración de Canido como barrio histórico que é. Non queremos máis degradacións como as que ocurrieron no pasado nos barrios de Esteiro, totalmente derrubado. E creo que en urbanismo se pode pasar do posible ao concreto e eh, pasar do posible concreto e actuar en determinados lugares, como a Praza de Canido, como a Rúa Celso Emilio Ferreiro, como ves temos todos en común esa actuación, como na Rúa Lili, facer un espazo deportivo e de ocio para os nenos e nenas, ou melloras de accesibilidade, como as fases peonís, que levamos desenvoltas xa cun millón de euros de investidos e 700 pasos de peóns accesibles para as persoas que teñen dificultade de mobilidade o Chalaide de Canido, o Baluarte, lugares insignes onde se a recuperación, o esforzo, a cooperación entre todos e todas as administracións fan posible que teñamos un futuro de cidade. Tamén este edificio coñecido por todos. Hai 4 anos estaba nun estado de derrubo, as panebs totalmente rodeado por vallas e agora Canido rehabilítase. Rehabilítase grazas á relación e a cooperación entre outras administracións e non vin aquí a facer sangue de gobernos anteriores. Tampouco vin aquí a cederme de tempo con algunha trampiña, pero bueno, se deixo por aí. Un barrio para camiñar. Creo que eh, hai un aparcadoiro proxectado con máis de 100 prazas de aparcamento, temos os parques privados da cidade, e creo que hai que exceder ese debate e antepoñer o que son as rúas para as persoas, non para os vehículos. Eu creo que Cañido ten o privilexio de que os nenos e nenas do seu barrio xogan na rúa, e dos poucos sitios onde eso acontece. Ese é un traballo sostido no tempo, un traballo feito por este goberno como que nos levou a ser a capital do espazo atlántico. Eso temos que aprendelo e querernos máis como cidade. Eh, creo que es falar todo negro nunca nos vai eh, facer superar esta baixa autoestima que temos. O Espazo Atlántico lideramos un proxecto eh, de nove cidades entre que estaban Liverpool, Plymouth, Cádiz, con dos millóns e medios de fondos europeos que hai que poñer en valor. E Ferrol é unha fonte de riqueza na súa ría. Completamos o sistema de saneamento, Chegamos a un acordo para que se sanee a zona da Malata. E a través deses valores creo que é onde se pode conseguir e generar riqueza, non riqueza ambiental, que tamén, non riqueza económica, que tamén, senón riqueza social. E a riqueza social principal onde se consigue é a través do emprego. Aí vedes o Museo de Historia Natural, como estaba antes de chegar e como está agora. Como estaba emprego cando chegamos nós e como está agora tiña un 30% de desemprego a cidade, agora está en 18%. Dende logo hai moito que mellorar, pero esas cifras son reais e sacadas do Instituto Galego de Estadística. E se é algo e cultura. Incrementamos exponencialmente os fondos para actividades como as meninas ou os mallos, pero non o facemos con tutelas, senón dando liberdade ao barrio para que desenvolva as súas actividades e se faga unha un barrio e unha cidade de cuidados. Hai veces actividades no comedor social, actividades cos nenos. Esta apertura do comedor senior é o quinto da cidade e incrementando as axudas tamén para becas escolares de comedor nun 40% neste mandato. Por lo tanto, creo que non hai que ser tan negativos coa cidade e darlle unha oportunidade. E como se dá unha oportunidade á cidade? Formando os nenos e nenas para que non teñan esta fantasma que temos todos en riba de que Ferrol nunca avanza educándoos en valores, en Can educándoos coa revista Machina, educándoos en feminismo, educándoos tamén en protección animal, eso fai que logo, no futuro, cando está no instituto, sean capaces da súa loita feminista de encher esta praza de cantón. A maioría da xente que está aí son nenos e nenas de instituto, rapaces entre 14 e 18 anos, con conciencia social que teñen outro concepto moi diferente de Ferrol do que o temos dos. Ten un concepto de Ferrol como un lugar onde están as persoas, porque sempre se fala de urbanismo, é o máis importante, o bache, o ladrillo, as grandes obras, pero hai moito máis. Hai educación, hai a memoria, como o Parque Tonecho, como as actividades desenvoltas no centro cívico a través de Muño de Vento, da Asociación de Veciños, de Radio Filispín. A cidade non se construe únicamente coas grandes licitacións que son necesarias, tamén se construe coa actividade que fan os seus cidadáns e cidadás. El Canido, que viñamos falar de Canido, é un barrio exemplo para o resto de zonas da cidade. Exportouse a actividade frenética deste barrio, co apoio e soporte tamén do Concello, a outras zonas como a Praza de Armas, coa xadrez de a Rúa Etúa e tamén coas actividades de Banzai en Santa Mariña. Eso faise a través da interrelación constante cos veciños e veciñas. En iso, unha cidade non ten sentido. A cidade son os seus veciños e veciñas e a intrabarrial de Canido é un modelo a seguir para todos. Falábase antes do regulamento de participación cidadá. Eso é un texto encorsetado. Temos que ir a novos espazos de codecisión onde os programas electorais se cumplan, onde os programas electorais se elaboren e se vixíen polos cidadáns e cidadas desta cidade. Ferrol e Canido e Canido e Ferrol. Eu creo que eh, esa parte da cidade é o plano onde debe moverse o resto de barrios. Dende esa atalaya é onde debemos contemplar un novo ferrol que o queremos construir no seguinte mandato. Aquí vedes o que somos, casi todos con tenis, ningún con garabata, pero todos con gran corazón e unha gran alma e ganas de traballar para mellorar a cidade de Ferrol. E con isto concluo, moitísimas grazas a todos e a todas. Bueno, agora abrimos un, un pequeno espazo de, de preguntas. Ben, queremos pedirvos disculpas polo, polo atraso, foron principalmente cuestións técnicas. Nada, desde aquí, desde a asociación, creo que vamos a ter que, que facer algún cursiño de informática. <laughs> vale. Entón, eh, agora mm, eh, vamos a, a facer ese pequeno espazo de preguntas. Cada candidato, candidata, vai a, a responder a, a unha pregunta que selecciona destas que vos nos tan amablemente nos escribichedes nos papeles e candidata, candidatos, tedes un minuto para respostar, vale? Vamos tamén un pouco por axilizar, seguir un pouco a, a orden de intervencións eh, mesma que foi na, na, nas presentacións na, na, no, no pechacucha, vale? Entón, Eh, empezaríamos por, por Carlos, eh, que ten un minuto para... Tedes un minuto para responder, vale? Para non estendernos demasiado. Recordarvos que as preguntas, como non vai dar tempo a respondelas todas, as que escribíxedes, que foron bastantes, recordarvos que nunha ou dúas semanas van a estar esas respostas expostas aquí en paneis no propio centro cívico, vale, para que vos podades eh, leelas e eh, eh, eh, que vos quede, que, que non, non vos vades quedar sin resposta ninguén, vale? Pois sen máis, Pois... Vamos a ver, lixo eu a que me... Ben, a ver, estou interesante, sei unha que me Si, Sí, sí, a democracia, pero bueno, había que pensarlo, había que Pero hai unha que si vou a intentar respostar, que realmente pois levo traballado moito no, neste tema e, penso que teño esta capacidade, non? Que medidas levades no programa dirixidos á inserción da etnia xitana? Ben. Aquí en Ferrol, en moitos sitios, pero en Ferrol o que estou, que estamos vendo desde a nosa desde a nosa posición, desde a nosa, desde a nosa experiencia, é que hai mm, certa xente que non ten asumido o que é o multiculturalismo. É que aquelas etnias ou aqueles grupos minoritarios están a ser machacados e demonizados por ese novo por esa nova corrente que é a corrente da supremo, do supremacismo. Supremacismo que é un, un supremacismo falso, porque non existe ningún tipo de supremacismo cultural, nin étnico, nin nada polo estilo. Non? Pensamos que a etnia xitana te, que a etnia xitana ten, temos que entre todos, non é que sea a etnia xitana, que sea diferente. Somos todos persoas e, polo tanto, os valores que teñen nos que coñecer. E me parece que é un descoñecimento dentre a xente de unhos cos outros. E dai veñen os problemas. Nosotros apostamos por unha ferrol multicultural donde a etnia xitana é o mismo que a etnia palla. Moitas gracias. Gracias, Carlos. Jorge, por favor. Gracias. Bueno, yo he elegido una pregunta que dice, ¿cree usted que Ferrol necesita un cambio, un cambio urbanístico? Me parece eh, clave esta pregunta y, muy importante. El Plan General de Ferrol, eh, en el que hay 8.000 viviendas vacías, eh, es un plan que prácticamente restringe el crecimiento. En el boom inmobiliario, Ferrol casi no pudo crecer, prácticamente solo creció aquí en, Canido y, y en algunos sitios más, pero prácticamente no pudo crecer. ¿Por qué? Porque tenemos muchas viviendas vacías y el plan general no podía darnos más suelo urbano. Sin embargo, Anarón, que no tenía eh, prácticamente, que eran más bien eh, una zona rural extensa, eh, sin embargo, si veis el plano, veis que todo es urbano. O sea, se pueden, yo creo que se podrían hacer dos ferroles dentro de Narón, ¿no? Entonces, eso no es bueno, eh, cara ferrol, y por eso tenemos que hacer un plan urbanístico que nos permita volver a recuperar toda la gente que se nos ha marchado porque no tenían vivienda nueva para vivir, porque no tenían facilidades para rehabilitar las, viviendas del centro, porque eh. es complicadísimo. Jorge, por favor. Sí, acabo ya. Eh, por ejemplo, el PAN general del barrio de la Madalena no están metros cuadrados en algunas, en algunas medidas, están varas, que eso ya es una, vergüenza. <laughs> ¿Sabéis qué son las varas? Eh, es una medida castellana, que eso es increíble. Hay cosas gravísimas. Gracias, Jorge. Gracias. Manuel. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que muchas preguntas que voy a sintetizar en tres, porque es, es un minuto, eh, pero voy a sintetizar tres segundas si les parece. ¿Cómo con todo lo que propone y promete no lo hizo cuando era alcalde? ¿De dónde va a quitar los recursos económicos para todo lo que está proponiendo? Mire, voy a contestar con la realidad y sin moverme de este barrio. Realidades propuestas que se hicieron en mi mandato, propuestas que se convirtieron en hechos. El centro cívico en el que nos encontramos, la Plaza de Canido, la calle Alonso López, Insua Estrella, Tocha, Máximo Ramos y Alegre. 35 millones de euros de inversión. Eh, un porcentaje importante de las promesas que yo estoy formulando se harían realidad con lo que sobró en la liquidación del último presupuesto, 12 millones de euros, 2.000 millones de las antiguas betas. Creo que hay que poner el ayuntamiento a funcionar ser capaces de gestionar y hacerlo entre todos, que es muy importante. Y otra pregunta también que me preguntan, promete quedarse en Ferrol si no es usted alcalde. Yo nunca me he ido de Ferrol y agradezco mucho esta pregunta. Gracias, José Manuel. Ángel Mato, por favor. Ángel Mato, gracias. Bueno, eh, yo escogí sinceramente la que me parecía peor ¿Cómo pretende gobernar una ciudad si es incapaz de gobernar su partido y lo dirigen desde Madrid? Bueno, pues es bastante sencillo. Yo ya estuve de concejal y si me pusiera aquí a hablar del plan urban, de cómo se, se consiguió la financiación, de que esta misma calle no existía, lo dije antes, pero mirad, no era ni más listo ni más tonto que nadie. Simplemente me dediqué las 24 horas del día a trabajar en mi barrio, que es este, aquí vivo, y todo el mundo sabe que sigo viviendo aquí y todo el mundo sabe cuál es la consecuencia de ir poquito a poco, pasito a pasito. Por eso quise hacer un esfuerzo de concreción y empezar a cumplir hoy el tiempo que me habían dado, que eran 6 minutos 60, con tres propuestas concretas. Porque en esta ciudad, hoy, hoy mismo, ese plan, de, ese desarrollo urbanístico de Santiago de Aguilera del que se está hablando, se hizo también en el mandato 2007-2011. Por lo tanto, yo creo que no hay más que ver la ciudad, no hay más que ver cómo está, no, hay más que ver que con 11 concejales, quiero recordar que en el año 2007 teníamos 9 concejales y sacábamos las cosas unas veces con unos grupos políticos y otras veces con otras. Creo sinceramente que en el gobierno o en la oposición de esta ciudad se puede hacer mucho trabajo por la ciudad, poquito a poco y sin prometer imposibles. Nada más, gracias. Gracias, Ángel. elixín das preguntas que me pasaron unha que creo que está na mente de todos vós, desde logo na miña. eh, a pregunta é a seguinte, que opinas de que de oito candidatos só un sexa muller? Bueno, só unha, pero bueno. Sobre isto teño falado en artigos periodísticos, sobre todo no Diario de Ferrol, tamén en outros diarios, de que eu nunca nunca confundín o sexo con xe do sexo con ese, que é o que no cerebro está política, non nos xenitais. Pero independentemente eso, sí que é significativo que representando máis da mitad da poboación eh, só haxa unha muller aquí sentada. É bastante significativo, eu creo que eh, é debido ao que todos vos sabedes. As mulleres seguimos levando a carga dos cuidados, as mulleres seguimos recluídas, como decía Tagore, en esa maravillosa obra que se titula La Casa, E eso nos resta, aínda que cheguemos á universidade, eh, ao sair ao mundo laboral moitas posibilidades todavía, porque temos que encargarnos das persoas maiores, das crianzas, etc. No? E da casa, en xeral. E, simplemente decir que, ainda así, eu penso que se pode ser muller, hai moitos exemplos, a Thatcher é o máis recurrido, pero hai moitas máis no goberno de España e de Galiza. Eh, xa termino, eh, non todas as mulleres fan políticas feministas. Nin todos os homens fan políticas machistas, pero sí é evidente que eu, sendo ecofeminista, <laughs> defenderei non só que as mulleres rompamos ese teito de cristal, sino que fagamos políticas distintas, distintas, totalmente distintas, eh, contra o patriarcado. Gracias. Gracias, Yolanda. Iván, por favor. Ben, eh, como hai momentos para todo e hai situacións para todo, eh, creo que ás veces hai que falar en profundidade sobre algúns temas. Eu escolle unha pregunta que ten que ver coa recollida de lixo e coa xestión dos residuos nesta cidade. Escollina porque este servizo é eh, un dos principais que ten este Concello, son millóns e millóns de euros o ano e sigue sin contrato. A situación eh, é, para, eh, é eh, producto de que durante o anterior mandato se escolleu un modelo de xestión do lixo que se baseaba en dous principios. Incinerar os residuos en Sogama, que nos costa máis de 2 mil de euros ao ano, e gastar ese diñeiro en comprar novos camións que basicamente é investir en tecnoloxía reducindo emprego. A alternativa é a contraria. Obviamente non é non ter contrato, porque tampouco eh, a situación actual, que é non ter nada, non é unha parálise e darlle a unha empresa privada multinacional ese servizo sin contrato. Pero a alternativa, obviamente, pasa por gastar o diñeiro en contratar xente, reducir os residuos, gastar menos en Sogama, xerar emprego, ser máis ecolóxicos e ser máis eficaces para a prestación do servizo máis caro que ten este Concello. É unha das prioridades que debe ter esta administración local e creo que deberíamos asumila todas e todas como un compromiso de todos. Gracias, Iván. Bernardo? Vale. Pois eu por respetar un pouco o formato do, da organización vou respostar unha pregunta que tamén que digamos que un pouco diferente ás outras por coller algo de variedade, ainda que creo que va, me gustaría poder respostar ás outras despois, creo que non las vades mandar, non? Ben, eh, a pregunta di, estarían dispostos a traballar en equipo con outros partidos? Eh, ben, eh, é ben empezar a, de, a despexar algunha incógnita, non? Eh, sería ben que o fixéramos todos. Eh, non só estamos dispostos a, a traballar en equipo, sino que entendemos que estamos na obriga de traballar en equipo. Se alguén cree que, eh, que vai poder traballar só, pois seguramente está equivocado ou alguén añora tempos ou sitios de partidos únicos. Non? Nos queremos colaborar con outros. Xa dixemos antes que temos esta vontade municipalista porque queremos que o espazo máis eh, ha caído para poder facer este tipo de colaboracións, onde mm, podemos chegar a máis puntos de acordo entre as distintas formacións ou alternativas políticas. A Ferrol vai a vida neso. Ou cambiamos o chip ou, ou comezamos a, a facer políticas planificando medio plazo e poñéndonos de acordo con vontade de permanencia ou senón isto non ten remedio. Gracias, gracias Bernardo. Jorge? Pois eu vou responder unha pregunta que di a onde vas, manzanas traigo. Non, é unha broma. Vou facer unha pregunta que que opinas de que algúns dos candidatos diríanse en castelán a veciñanza e non na lingua eh, patrimonial que temos como institución pública? Deberían protexer o galego? eh, pregunta para min. A resposta, bueno, é clara e evidente. Nós temos unha ordenanza aprobada no pleno municipal Creo que a lingua é noso patrimonio, eh, é unha parte da nosa cultura, é o instrumento vehicular que debemos utilizar Dende logo, hai moito que mudar no Concello, nas sesións de plenos vemos como moitos grupos políticos non a utilizan, é unha eh, evolución cultural necesaria na nosa cidade, impulsar dende a normalización lingüística e facela tamén no noso ámbito eh, persoal de traballo. Teño que recoñecer tamén con toda honestidade que moitos ámbitos é non emprego o galego e que eh, deberamos facer ese esforzo porque Ferrol forma parte de, do país galego, eh, que creo que que é algo que, que ten que formar parte tamén do programa electoral colectivo de todos os grupos eh, corto. <laughs> Gracias, Jorge. Bueno, eh, pois pues en principio rematamos. Moitas gracias. Ah, porque eh, alguén pode pode pode facer unha pregunta vostede se si quere. Ah, bueno. Bueno, nada máis. Gracias a, a candidata, candidatos por vir. Gracias veciñas e veciños. Recordarvos unha cousa importante, vale? O 11 de maio hai asamblea de barrio ás 10 da mañá aquí para votar unhas propostas que se lles van a presentar a estas persoas que temos aquí encima hoxe con nós. Entón, pregamos vos asistencia, veciñas e veciños, 11 de maio, Asamblea de Barrio, ás 10 da mañá. Moitas gracias.